Abenduak hamaika gaur osteguna data hau berri albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi euskarazko produktuen katalogoa kalean da dagoeneko. Liburu, diska, jostailu, aldizkari komik eta mugikorreko aplikazioak biltzen dituen euskarako produktuen katalogoa, gipuzkoa eta anafarroako hainbat erakundek landu eta gero, kalean daia da, berrio zarko udalak katalogoaren banaketan parte hartu duela, udaletxian bertan eskura dezakegu katalogoa, egu berri hauetan, oinarri gisa, erabiltzeko. Aurtengo korrikaren prestaketak martzan. Korrika 2008aren antolaketa zarduratuko den batzordea gaur ostegunarekin hau zalor AEK Euskaltigian atxaldeko seieta milduko da lehenengoz batzorde horretan berriozarko kultur korrikaren baitako jarduerak antolatu eta koordinatuko dira. Kontsumoaren inguruko hitzaldian atur eskolan. Zuma, konkausa elkarteak udazken eta negukopo programazioaren baitan gaur atxaldeko sigetarako hitzaldi bat antolatu du hitzaldia zeina grupos de konsumo alternatibas al konsumo izena duen izlarik isa arrea elkarte agroekologikoaren kide bat hibiliko da. Eta bestetik Euskal Herriko Muz Txapelketa. Euskal Herriko Muz Txapelketaren lehen fasea herrika jokatzen dela berrio zartarrak berrio zarren bertan jokatuko dute kanporaketa zuzenki partidak larun bat honetan jokatuko dira Kirol Tabernan. Eta busetik eh, musikara salto eginez aldezarreko elizan abestuko du larun batean elkarrekin abez batzak. Larun batean atxaldeko zazpiretan elizaren akustika ezin hobea probestua zelkarrekin abez batzak errezitaldia eskeniko du hause urteko erakustaldietan azkenetarikoa izango da. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua oso odeitxu agarretuko dela dio gaurko iragarpenak, ondorio zaparrada txikiak botako ditu atxaldean atertu egingo du azkenik eta odeiak gutxituko dira mendebal osagaiko aizea ulbizia ibiliko da gaur egunaren lehen zatian ipar mendebaldekoa eta gauean ego mendebaldekoa azkenik temperaturei daukionean minimoak gutx edo nahiko eguko dira eta maksimoetan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berrioz arirratiaren sintonian FMko eun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.